Thank you. Մարզակերտ եւ Փարքսրահ Թանգարանի շենքը կառուցվել է Հուշարձան համալիրի կառուցման հետ զուգընթաց։ Մարզակերտ ազատագրումից հետո Հուշարձանի կառուցման այդ ծրագրերի շրջանակներում մեր բարերարները հայրենակից նախընտրեց նաեւ Զովասենի հիշատակը հավերժացնող Փարքսրահի կառուցումը շենքին։ Կառուցվել 2003 թվականին Փարքսրայի կառուցումից հետո սկզբում աշխատել են պատմագերգրագիտական թանգարանի աշխատողները, դեղ ահագին աշխատանք է կատարվել, որից հետո ուղիղ 10 տարի ես եմ աշխատում։ Փարքսրայի գործունեության ընթացքում մեծ աջակցություն արբետ, որպեսզի կայանար թանգարանը ասեմ որ պատմաերգրագիտական թանգարանը հասարակական հիմունքներ ու աշխատել հիմնական հաստիքը եղել այն ժամանակ երբ արդեն ես մտել եմ աշխատանքի 2008 թվականից թանգարանի աշխատանքների կայացման գործում ասացի որ աջակցություն արպետ քանի որ այն բարեգործական է հենց սկզբից շիկ կառուցման օրից մինչև վերջի քանի տարիները բարերարներն օգնան առաջինը իմ աշխատանքին աջակցել է Երնանկ Հիշատակ Գալա Ռստամյանը կին ով եւ հանրապետության թանգարանի հիմնադիր հիմնադիրներ եւ մեր թանգարան նմանակն է թանգարանի։ Այն ժամանակ ֆիլիալ էին կոչում, բայց հետո հաստիկստանալուց հետո կայացավ հատուկ քաղաքի թանգարան։ Թանգարանի աշխատանքները իր անվանդը ունի զոհված ազատամարտիկի հայր Երևանաբնակ, բայց մարտակերտի Սլավա Ավանեսյանը։ Անձնական ներդրումների շնորհիվ թանգարանը ունեցավ գույք Այն ժամանակ, երբ պատմաերգրագի դակներ իջում, ուղղակի նկարները հավաքված նյութեր եւ այլն։ Բայց ահագին գույք կանեվել էր թանգարանին եւ հայրենակից մարդիկ, ովքեր կարողացան քիչ-քիչ աջակցել այժմ տարալա թանգարան։ Ես ընթացքում գրառումն ունեմ թանգարան հիմնականում կայացավ Շրջանի վարչակազմի նախկին ղեկավար Սերգեյ Օհանյանի անմիջապես եւ նախաձեռնությամբ եւ նրա անձնական նվիրատվությամբ։ Այժմ Թանգարանը քաղաքային համայնքի հիմնարկներից է 2009 թվականից եւ քաղաքային համայնքի ղեկավար Միշե Գյուրջյանի նվիրվածությունը այդ Թանգարանի ընդհանուր աշխատանքների եւ ընթացքի եւ ընդհանրապես ամեն հարցում այսօր ինքը պատրաստակամ է, օգնում է Թանգարանի աշխատանքներին երևի թե յուրաքանչյուր բոկ պատրաստեր եւ պատրաստակամ են օգնեն որպեսզի մեր տղաների շատակը հավերժացնող այդ ուխտավայրը, այդ սրբավայրը իր բովանդակություն ունենա։ Թանգարանում անհայտ կորածների Մասինապատմում ցուցադրական ագիտացիայի միջոցով եւ գրականությամբ եւ նրանց պատերազմական իրերի միջոցով ամեն մի մասունք մի մծ պատմությունը մեր նահատակված տղաների կամ անհատեղածների մասին։ Իմ աշխատանքային ծրագիրը հետեւյալն է. Իմ սերը ձեզ հետ է ողջեր եւ նահատակներ։ Այսինքն թանգարանում ցուցադրական ագիտացիան թե պատերազմական մասունքները թե գրականությունը պատմում է այոց ազգային ազատագրական շարժման տարիներին իրենց ուրույն տեղ ունեցող, իրենց ծառայություն ունեցող մարդկանց մասին։ Հունիսի 29-ը անհատկորած ազատամարտիկի հիշատակի օրն է, կա համապատասխան անկյունում։ Ունենք ազգային հերոսների մասին առանձնատուկ։ Ունենք Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախում զոհված տղաների մասին առավելապես 5-րդ բրիգադայի Մամվել Գրիգորյանի յոգատի մասին, նա տղաների մասին։ Իմիջայլոց ասեմ, Մամվել Գրիգորյանը եւս վերջերս մեծ նվիրատվություն տվեց թանգարանին եւ շարունակում է միջ այսօր անգամ ունի ցանկություն վերանորոգման աշխատանքների մասնակցելու։ Թանգարանում ցուցասրահները կան, յուրաքանչյուր ցուցասրահում մասունքներն նահատակվածների, հարազատների կողմից տված, թանգարանում շրջանի բոլոր յուղերի նահատակվածների անհատ կորածների գործիքների նկարն է հա, պատերին ունենք յուրաքանչյուրի համար մեկ գործ յուրաքանչյուր համայնքի համար մեկ գործ որտեղ պահում են տղաների մասին կենսագրական մանրամասը տվյալները Եվ Մարտակերտը, քանի որ ամենաշատ ուժած շրջանն է։ Մարտակերտը 600-ից ավելի զոհեր ունի։ Մարտակերտը ազատամարտիկների մասին է խոսքը, Մարտակերտի մասին ամբողջ պատմությունը գիտի, Մարտակերտը եղել է մոնում Արցախի սիրտը, դրա մասին խոսք չկա, բայց ցավոք սրտի դինադատարից հետո նորից շարունակ մնել է զոհեր, քաջատեղյակը անկախ նրանից որ տարածքից, որ յուղից դա կապ չունի, բայց ապրիլյան պատերազմի օրերին եւս ազգը մեծ կորուստ ունեցավ։ Էլի առաջին հարվածը եղել է առաջին հարվածը եղամարտակերտ, ամեն հարված վերականգնող է, բայց մարդկային կորուստները իհարկե չի ուզի արավել եւս որպես պատերազմի դառնությունը ճաշակած եւ անձնական կյանքում եւ ականատես լինելու պատմության անցուդարձ են արավել եւս մեր շրջանի մասին Ինձ համար ցավալի էր, որ նորից ապրելում եղան այդ զոհերը։ Յուրաքանչյուր ճշտամու գնդակ մուս սրտի միջով անցնում, դա ակնհայտ է։ Անկախ նրանից, բոլոր մարերն ցանկանային, որպեսզի այլևս զոհ չունենանք։ Բացավու սրտի պատմությունը շարունակվում է բարձավոր ամեն վարքյան ամեն րոպե առավել ևս մեր տարածքը միշտ վտանգի տակ է բայց մնում ենք ապրում ենք ստեղծում ենք արարում ենք կոնկրետ ես ընդհանրապես Ղարաբաղի տարածքից ոչ մի վարքյան ասեմ ավելի ընդհանրանում ավելացա մի անգուն ապրիլյան զոհերի մասին մեր շրջանից երեք լավագույն 107 զոհերից երեքը մեր շրջանից եղավ նրանց համապատասխան անգյունա պատրաստված կան ապրիլյան մասունքները մարտակերտում հավաքալանք դրված այնտեղ ընդհանրապես աշխատանք շատ մարդ կա։ Յուրաքանչյուր նահատակի մասի կա մի ամբողջ պատմություն եւ ամեն հարցում ինձ համար հեշտ է աշխատանքը եւ հոգեհարազատա եւ առանց թանգարանի ընդհանրապես ես կյանքս պատկերացնում չեմ։ Դե հիմա դա ովքեր են այցելունները թանգարանի։ Այցելուններն աշակերտներն են զինվորականն են, մեր պաշտպանության շրջաններում բոլոր քաղաքպաշտպանության աշխատողներն կամ գտնի հրամանատարը կազմակերպում միշտ այցելություններ։ Ընդհանրապես ամառային ժամանակաշրջանում առավել եւս, քանի որ ռուսական դաշնությունում ապրող մարտակերտիչները մտքարես են, այդ ժամանակ ավելի շատ այցելունը միշտ է լինում։ Բայց ձմեռային ժամանակաշրջանում ինչ пассив է լինում։ Աշակերտների համար նաեւ արիության դասեր են յուրատեսակ։ Այո, հա։ այո, Փարքի սրահը մտնողը իսկույն կզգա, որ դա մի հայրենասիրական դասը յուրաքանչյուրի համար, աշակերտների համար եւ այդպես էլ ես չեմ լինի նահատակները չկան, ովքեր կապրեն չեն ապրի, բայց գալիս ծերունդի համար թանգարանը մի մոծ պատմություն է։ Իհարկե, ով չի հիշում անցյալը, ճունի ապագա ազգով։ Այո, այո, ով չի հիշում անցյալը, ընդհանրապես ապագան կերտումը անցյալի շուրջ։ Բարձրաբար հա։ պետք է անցյալը դիմանաս, որ ապագան կարողանաս։ Երեխաները անշուշտ պետք է տեղյակ լինեն իրենց նախնիների սխրանքների։ Մեր շրջանում ճիշտ ասած, թե դպրոցներում, թե գրադարաններում այդ միջոցառումները միշտ ես հրավիրված եմ։ Միշտ էլ այդ հայնասիրական դասը կա։ Բորթա սկսում է թանգարանից, այդ դպրոցը սկսում է մտում թանգարան։ Ունենք լավագույն ուսուցիչներ, ովքեր հայնասիրական ծրագրերով ընդհանրապես ամեն տեղ օգտագործում է։ Չկա միջոցառում, որ հանկարծ ինչ հայնասիրական միջիրուցչինի առավել եւս մասնակից երեխաները բոլորը ծնողները եւ պատերազմը տեսալ եւ գիտեն հայրենաս պապիկները, տատիկները, մեր երեխաները եւ զենքերի տեսակը կիմանան։ Հենց որ մտնում են թանգարան, 5-րդ դասան երեխան ասում եմ, «Էս զենքանն գիտեմ, մեմը գիտեմ», որտեղ իր հայրը տանը բացատրում է։ Տիկին Մարիտա, բացի հասարակական գործունեությունը, բացի աշխատանքը, դուք նաև տանտիկին եք եւ Մարտակերտի բնակիչ եք առհասարակ։ Ինչպիսին եք դուք տանը։ Նախ ունեմ մեծ Գերձաստան, տղա հարս 6 թորներ։ Այդ մի հարկի տակ։ Ապրում շատ ուրախ, ապրում շատ հպարտ, որ նախ իմ Գերդաստանից Ես ամուսինս տղաս այս հողինջերի նվիրված ենք եղել։ Այսօր տղաս շարունակում է բանակը։ Ամուսինս յուղի հրամանատարներից էր Քիչան ազատագրման ժամանակ պայքարելա եւ հանուն մեզ նահատակվալ, որ իր ընտանիք ապրի իր դորներ ապրեն։ Ես չեմ ընկճվում, ես չեմ նմնվում, այլ ընդհակառակը հպարտ հպարտ լավ ապրալում ստեղ ցալանք մեզ համար զոհված մեզ համար գրում պիտի ապրենք պապիկի զոհվելու լավագույն իմաստը պապիկի շարունակությունը թորների դաստիարակության մեջ է թորների հայնասեր դաստիարակություն այո այդ հայնասինական գրքերը աշխատանքներ որ տանում եք մեկ տանանում ամուսնուս անունով դպրոց է կոչվում այդ դպրոցն իր հերթին այդ հայնասիրական դասերը ունի ինչ կցանկանայիք Մարտակերտի համար։ Մարտակերտի համար ես մենակ խաղություն կցանկանայի։ Մենակ խաղություն, այս հարցը միանգամից ինչ որ դեպի որոշվե ժողովուրդը որպես ապրե մարտակերտի աշխատասեր են մարտակերտի հայրենասեր են մարտակերտի համբերատար են ամեն ինչին դիմացող են ազգի խաղությունա պետք ամենակարևորը ավերված տները մելն ապրալ, մոխիր տարած տուններն կսարքալ, այգին կա, ամեն ինչ, անասնապահությունը կա, Փարքաստու աշխատանքով ինչ որտեղ դեղավորում են, աշխատում են, ուղղակի խաղաղություն, եթե լինի, ինձ թվում ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար։ Ձեզ երկար տարիների կյանք, Ուսուցչի աշխատանքը առհասարակ հեշտ անվանել չի կարելի, հատկապես գյուղական միջավայրում իհարկե խնդիրները մի քիչ ավելի շատ են, համատեղել եւ գյուղական աշխատանք եւ դասավանդում եւ այլն խնդիրները մի քիչ այլ բնույթի են։ Ձեր աշխատանքը քաղաքի ուսուցչի աշխատանքից ինչով է տարբերվում։ Շատ բաներ ես կասեի ոչ թե միայն տարբերությունները ուսումնական process-ի, այլ ընդհանրապես մտածման, որովհետև ունենք ամեն դասարանում 1-2 երեխա, առաջ հայացքից թվում է թե հեշտ է, իհարկե կա հեշտություն, բայց դա նաև իր դժվարությունը Այսինքն համատել ընդհանրապես չկարելի քաղաքի աշխատանքի հետ, որովհետև եթե մի երեխայի կամ երկու ասեն զուտ անձնական անհատական մոտեցումը պիտի վերաբերվես, ոչ թե ընդհանրապես որպես կրթական գործ, այլ կոնկրետ մեկ անձի այդ մեկ անձի հետ պիտի ավելի իմանաս ունի նաև բնական իր հեշտությունը, որտեղ մեկ երեխայի երկու երեխա դա հասկանալի է։ Բայց եթե այդ մեկ կամ երկու երեխան անցունակեն, արդեն դա ունի ահռելի խնդրեմ։ Իսկ մնացած բաներով կոնկրետ մեր դպրոցի մասին ասեմ, իրոք նաև տարբերությունը քաղաքից դրական առումով նկատելի է, որ շատ խելոք երեխաներ են, որտեղ նախ ուրիշ տեղ չունեն գնալու, դպրոցը ընդհակառակը նրանց համար սպառնունքի վայր է։ Տարիների ընթացքում մի դեպք չի եղել, որ որևէ մեկը դասից փախչի Եվ չեմ ասում դասարանը, դասարանը մեկ կամ երկուսն են։ Այսինքն այդ առումով շատ հեշտ ուսուցչի գործը, հատկապես դասղեկների, դասվարների գործը, որովհետև շատ խելոք կոնտինգենտ ունենք։ Մնում է միայն ուսուցիչները հնարավորության սահմաններում նորից եմ ասում դառնում ոնց որ անհատական պարապմունքներ լինի երեխաների հետ։ Արդեն պիտի ամեն մեկին ինքս թե ինչ հաշճանով սպառվես, մեկին բարդ, մեկին մի քիչ ավելի բարդ, նայած ընդունակություններին։ Մի խոսքով շատ նորմալ բնական անընթացքի մեջ է մեր գործը։ Այս պարագայում նաև երեխաների պատասխանատվությունը երևի բարձրանում, որովհետև եթե դասարանում երկու երեխա են, բնականաբար ամեն օր պետք է պատասխանեն։ Ամեն օր պետք է պատասխանեն, ուզեն չուզեն այդ առումով շատ լավ է երեխաների համար։ Մյուս կողմից նաև իրոք դեխոքնեսնող է դներ։ Երեխան ամեն օր վերջան պատասխան դասը։ Ուսուցիչն ուզի չուզի չի կարող հանգիստ տալ, որտեղ այդ երեխան է մտելես պետք է դասացվես եւ դաս պատմես։ Նաև ուսուցիչի համար է ցանել։ Ամեն օր նույն երեխային ոչով նույնսերով 30 մարդ չի որ ասենք մեկի միացերով, մեկի միացերով կամ մի քանիսի վրա շեշտը դնես։ Եվ իր հեշտությունն ունի գյուղական դպրոցում աշխատել է եւ շատ բարձությունները։ Շատերի համար ծնունդ է շատ հեշտ է երեխայի մտար հարաբերություն, բայց նաեւ ունի բարձությունները։ Ձեր փորձը երևի թույլ է տալիս արդեն սեփական մոտեցումները մշակել ինչ որտեղ, որպես մանկավարժ առհասարակ անկախ նրանից գյուղում թե քաղաքում, որ սկզբունքներն են կարևորվում։ Նախ մենք շեշտը կոնկրետ մեր դպրոցի մասին, որպես Արցախ ներկայացնող դպրոց, շեշտը դնում ենք հայնասիրական դաստիարակության վրա առաջի հերթին, կարող է երեխան առարկաներից ոչ այնքան ուշերնի, բայց պարտավորիկ առաջի հերթին հայնասեր դասիրակի հետ բավազինելով որպես քաղաքացի մի երկրի, որը գտնվում է պատերազմական դրության մեջ։ Այսինքն, ուսուցչի գործը տեսակով միջնակարգ դպրոցում պիտի չլինի միայն այն, որ ուսպլանը գրեց, առաջնորդում ուսպլանով հանգիստ գործը կատարեց գնում է տուն։ Չէ, առաջի հերթին ոգին էլ եմ ասում պատերազմի երկրի քաղաքացի դաստիարակի։ Ամենամեծ շեշտը մենք դնում ենք դրա վրա եւ փարկասում է դպրոցում ռազմահայնասիրական դաստիարակության գործը շնորհիվ Զենդեկի շատ բարձր մակարդակ է, ինքերը շատ ամուր են, որի հիման վրա արդեն կարող ենք նաեւ ծեր մասնակցության տեր գելոցի երեխաներ դաստիարակել։ Երևի ձեր պատասխանատվությունը մի քիչ ավելի մեծ է, որովհետեւ հենց հայոց լեզու եք դասավանդում, իսկ հայրենասիրության հիմքը նաեւ լեզուն է։ Հատկապես մեր դպրոցում, որտեղ հավաքված Հայաստան եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի տարբերշրջաններ ներկայացնող երեխաներ, գրեթե Հայաստանի բոլոր բարբարները ներկայացված են դեպքում, բայց իհարկե չէ մենք չենք կաշկան երեխաներին չենք արգելում, թող բարբարով է խոսալը շատ լավ է բարբարը, բայց շատ լավ թքերի վրա դրված քրական լեզվի յուրացումը բոլոր դասերը բացառապես ասում են մաքուր դերականով։ Ինչ որ հաջողություններ ունեցել են երեխաները մրցույթներում, տարբեր ինչ որ միջոցառումների ժամանակ նոր ասացի որ մեր երեխաների համար դպրոցը ոչ միայն ուսման տեղ է, նաև որպես իրոք զբաղմունք տանից դուրս գալու, կտրվելու տեղ։ Դրա համար աշխատում ենք բազմաբնույթ միջոցառումներ անցկացնել, որ հետաքրքիր դառնա առօրյան եւ այդ առումով օրինակ բրենդինգեր ենք անցկացնում, շատ լավ պատմության հիմքերն է շատ բարձրակարգի, նորից ասացել ռազմագիտական, հայնասիրական, Արցախի պատմություն, Կրիմների պատմություն, լեզվի իմացություն, ֆիզիկական փորձերն անշատ հետաքրքիր, որովհետեւ մեր գյուղի երեխաների համար ինչ էր անում ենք, ուրիշ սպառնալիք չունեն։ Դա դառնում է նաեւ հետաքրքիր սպառնալիք իրենց համար։ Որ ասեմ խոշոր հաջողություններ ունենք, ինչ որ շրջանային կամ հանրապետական, չէ, բայց մասնակցությունը միշտ ապահովում ենք շրջանային օլիմպիադաներին, ցանկացած մրցույթների, շախմատի, բրենդինգերի, բրենդինգերի ընդհանրապես ոգևորը շատ ակտիվ է միշտ։ Եվ մեծերը եւ փոքրերը։ Իսկ երեխաներին դառնալու ոգևորվում եւ օրինակ դարձնում։ Կոնկրետ կապված մեր դպրոցի հետ նաև ունենք շատ մեծ առավելություն, որ տնորենը յեիտասարտ երանդուն տնորեն է, հասկանալի է ցանկացած յեիտասարտ, հենց սկզբից ակտիվ է աշխատում, առավելիվս որ մեր տնորենը բացի դրանից նաև շատ իրտ կազմակերպած յեիտասարտ է, գրագետ, դա գիտեշտացնում է մեր կուրսը, նաև փորձառուցիչների կուրսը, եւ ցանկանալի նշել նաև մեր դպրոցի հետ կապված համայնքի ղեկավարի եւ վարչակազմի ղեկավարի ամենօրյա ուշադրությունը բարձր իմաստով։ Ցանկացած խնդրեմ, դեռ մենք չբարձրացած նրանք արդեն լուծում են տալիս խնդրին։ Որպես գյուղական դպրոցի ուսուցիչ, ինչ կցանկանայիք գյուղական դպրոցների համար առհասարակ։ Կոնկրետ մեր դպրոցի մասին չեմ ասում, մեր դպրոցը հիմնավորված է ջերուսման համակարգը հստակ գործում է շատ լավ է, բայց համար մեկ բանը, ասենք սպորտային պայմաններ չունենք, որը բնական է բոլոր դպրոցների համար գյուղական օբյեկտի պատճառով հասկանալի է, սպորտային դահլիճ, մարզադահ, որ ասեմ ինչ որ բաներ կա, որի կարիք ունենք, չունենք այդ առումով որ ավելի հետաքրքիր դառնա, առաջընթաց ավելի մեծ լինի, բայց գյուղական դպրոցներին նորմալ է, հատկապես մեր շրջանին է կոնկրետ մեր, որ դպրոցն է գնացել ենք հաճախի շփումները շատ են, որովհետև շատ նորմալ առավոտ ասում են, այն կոնկրետ մեր դպրոցի մարզադահլիճի, ասենք խաղադաշտի բանի հասնել, դե դա հասկանալի է պայմաններից է կախված։ Ինչ կմաղթեիք ձեր աշակերտներին, նաև ուսուցիչներին, ամենառաջինը միշտ հիշել, որ ապրում ենք նորից ընկերկինում մի երկրում, որը հաստատի պատերազմական դրության մեջ է եւ բոլորիս պարտքն է եւ ուսուցիչների, աշակերտների զինվորի պահվածք կոպիտ լինել։ Ցանկացած պահի պատրաստվում են կապիտալ մտնելու եւ իհարկե ամեն ինչ անելու, որ այսօրվա երեխաները դառնան վաղվա մեր երկրի, մեր նորանկակ երկրի հոյակապ մասնագետներ տարբեր բնակավարներում, շինարար կլինի, մանկավարժ կլինի, գիտնական կլինի, սովորական բանվոր կլինի, այսինքն մեր լուման բերեն մեր երկրի հետագա կայացման, զարգացման, ամրապնդման եւ հաջողության գործում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ ձեզ գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն։ My ancestors Mushuvan, the holy land of the Ark. Oh, Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us go on through the hardest times. Ով քնածվել ելեք, ով արթունեցի թամբեք, թող իմանան եկել ենք մենք։ Եղել ենք անքու կլինենք, ու թե դժվար պահեր լինենք, եկել ենք մենք Եղել ենք կանք ու կլինենք ու թե դժվար պահեր լինենք Երկով ու նվագ